Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal. Mi estado no tiene nada que ver con eso. Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando. Tráeme un ayudante que responda a mi criterio. No creo que yo responda a tu criterio. Probablemente, pero nadie es perfecto. nit, benvinguts un dimecres més al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, un programa que avui tenim molt ple de coses i amb un especial sobre la torre oscura de Stephen King. I és que avui parlarem amb Deborah Blackman, el que és editora eh, en el nostre país de les novel·les Stephen King i concretament doncs, de la saga també de la torre oscura que publica Plaza i Janés. Doncs avui estarà entre nosaltres Deborah Blackman, que ens parlarà de moltíssimes coses relacionades amb la Torre Oscura, ara més de moda que mai, ja que actualment Panini està publicant el que és el nacimiento del pistolero, que vindria a ser doncs, una mena de prequela a tot aquest univers de Stephen King. Doncs això serà mm, doncs, a mig programa aproximadament, però vaja, que tindrem els ingredients de sempre, estrenes, eh, tertúlia, eh, televisió. Avui ens estarem centrats en el que és la vaga de guionistes que posarà doncs, potes en l'aire totes les sèries eh, televisives que eh, ens agraden i acostumem a seguir. Anem a presentar ràpidament a l'equip del programa. Comencem per l'encarregada de xafarderies a Hollywood, Marta Sanz. Bona nit, què tal, com estem? Bé, bona nit. Bé, bé. Sí? Estic destrossada. Bueno. Però per l'audiència jo ho dono tot. Molt bé, doncs tot per l'audiència. Tot per l'audiència. Jacint Casademont, què tal? Uh, molt bona nit. Sí? Ah. Ella, ella està mm, dispers. Sí, no, li traurem sí. li traurem <laughs> l'internet perquè en sí. Jacina es, es, es, es dispersa. No, no, no, no, no, estic tranquil, de moment estic tranquil. Uh, avui no porto notícies calentes. Mm, bueno, més calentes que mai, no, avui poder? Avui ràpides, notícies ràpides més aviat. <laughs> Molt bé, doncs tindrem les notícies, com és habitual, de tots els rodatges que s'estan fent i preparant. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint aquest programa que és El Ningú no és perfecte. Ningú no és perfecte, sempre carregat de regals. Tenim entrades per anar, ara que no hi ha les fires, doncs nosaltres, la nostra tòmbola particular continua oberta. Tenim entrades per anar als cinemes Òscar, entrades per a dues persones, dues entrades per a dues persones per anar als cinemes Òscar, unes entrades que us enviem a casa. Què heu de fer? Doncs trucar-nos 972 23 73 99, si voleu aquestes entrades, doncs són vostres. Els primers a trucar se les enduen 972 23 73 99. I per altra banda tenim un lot eh, de Panini Còmics, com sempre, com cada setmana, que regalem un lot de Panini que l'oient que vulgui i li agraden els còmics, doncs, mm, ple de còmics de la Civil War i tot això de Marvel, doncs el tenen aquí. Us agrada el manga? Doncs escolta, que també us ho podem fer de manga de Panini. El telèfon és el 972 23 73 99 també, si voleu, doncs, els còmics o voleu les entrades, tan fàcil com trucar-nos al telèfon de la radioactivitat 972 23 73 99. I ara nosaltres comencem ja directament amb el cinema estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Don't let your eyes tell the brain You should feel ashamed Everyone needs it, baby And I feel the same i comencem per la primera de les estrenes. Es tracta de la pel·lícula Leones por Corderos, de Robert Redford, amb Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise i Michael Peña. És un drama polític i humà que suposa la primera pel·lícula de Tom Cruise després del seu acomiadament de la Paramount, malgrat que la presència de popular cienciòleg sigui secundària. De fet, és un projecte íntegre de Robert Redford. El film està dividit en tres trames que es relacionen entre elles. Per un cantó tenim a dos dels alumnes del professor Stephen Miley, que és Robert Redford, que s'allisten per lluitar a l'Afganistan per defensar les idees inculcades pel seu professor. Primera història. La segona història, centrada ja directament al professor Stephen Miley, que inculca als seus alumnes que són ells, els joves, els que s'han de mostrar crítics amb la política de la seva nació. Mentre a Washington, i aquí ja entra ja la tercera història, una veterana periodista interpretada per Meryl Streep segueix de prop les passes d'un senador, Tom Cruise, del que vol arrencar una molt valuosa informació. El film utilitza la guerra com a catalitzador de temes com el paper dels mitjans de comunicació, l'educació als polítics i als joves. El pressupost de Leones per Corderos, doncs molt moderat, 35 milions de dòlars, molt per sota de qualsevol producció en un film amb actors de primera fila. No cal dir que segurament Robert Redford el que ha fet és retallar-los el sou a tots, sobretot a Tom Cruise, que ja el seu caché ja és el pressupost de tota la pel·lícula. Hem de dir que ha estat rodada íntegrament als Estats Units, fins i tot, evidentment, les escenes que passen a Afganistan, i per fer una mica de boca, nosaltres tenim el tràiler de Leones por Corderos. Chicos, os admitirán en cualquier universidad para estudiar lo que queráis. No acaba de entenderlo, profesor. ¿Es mejor meterse en el ejército? Estos sucesos definirán nuestras vidas. Eso es tan cierto como la muerte. Hace seis años usted me definió como el futuro de mi partido y yo le devuelvo el favor. ¿Qué quiere tratar exactamente? Ver si quiere escribir un artículo que tenga vigencia. ¿Cuál es la noticia? No crean todo lo que lean en los periódicos. El enemigo es cada vez más fuerte, cada vez más peligroso. Teniente Finch, ¿están preparados? Lo estamos, señor. ¿Rodríguez? Lista, señor. Les demostrarán lo que es la furia americana. ¿Está claro? Ustedes vendieron la guerra. Ahora le pido que me ayude a vender la solución. ¡Carguen! Pero, senador, ¿qué hemos estado haciendo los últimos seis años? ¡Dos minutos! ¿No cree que es crucial examinar el pasado? ¿Pueden predecir el costo en vidas humanas? Creo que es crucial. Lo que es crucial es implementar una nueva estrategia. ¿Y cuándo empezará? Hace diez minutos. No han alcanzado el objetivo. ¿Dónde han aterrizado? Se estrellaron tres kilómetros al sur, en la meseta. Hay mucha gente en el mundo que día tras día sigue luchando por mejorar las cosas. Si han de ser, serán diez años. Haremos lo que haga falta. Senador, ¿tiene experiencia en combate? Quieren cogernos vivos. Me gustaría hablar con la persona que dijo que esa cima era segura. La pregunta que me despierta por la noche, porque tengo que responder a ella, es ¿qué hacemos ahora? El problema no es quienes empezaron esto. El problema somos nosotros, que no hacemos nada. Estaba todo ahí, pero no nos molestamos en atar cabos. ¿Quiere ganar la guerra contra el terrorismo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta esencial de nuestro tiempo. ¿Crees que nos ven? ¿Sí o no? La segona estrena d'aquesta setmana, Elizabeth, la edad de oro, pel·lícula de Shekhan Kapoor amb Kate Blanchett, Jeffrey Rush i Cliff Owen. És la segona part de la més que probable trilogia sobre la reina Isabel I d'Anglaterra que recupera el cinema èpic i aquells que l'han vist diuen que supera la primera part. En aquesta ocasió ens situem a l'any 1585. Isabel I governa en un país ple d'intrigues internes i conspiracions que tenen com a objectiu derrocar-la. Espanya governada per Felip II, amenaça el poder de la reina gràcies al compromís amb l'Església Catòlica i la Inquisició. L'arribada a Palau d'un mariner que arriba de les Índies farà tremolar el vot de castedat que va jurar al prendre possessió del càrrec la reina Isabel I. El primer film en dedica va aconseguir premis i bones crítiques. Això va ser l'any 1998, o sigui, pràcticament 10 anys ha tardat en arribar aquesta segona part, convertint-se en tota una agradable sorpresa en aquells moments. Aquesta segona part es manifesta més ambiciosa seriosa i s'apropa molt més al terreny de la, de la superproducció, però és que també la història així ho requeria. Malgrat ser un film d'època, queda clar que vol donar un repàs a l'actualitat a través dels fets del segle XVI, una mica ja l'estil com feia la primera Elizabeth. I acabem amb les dues darreres estrenes. La primera, la Torre de Suso, de Tom Fernández, en Javier Cámara i González Castro. Un grup d'amics de trenta i tants que viuen en un petit poble d'Astúries es reuneixen habitualment per rendir homenatge a un dels amics de la colla que va morir de sobredosi. I la darrera de les estrenes, El hombre de arena, que no és un spin-off de Spider-Man 3, no. És una pel·lícula de José Manuel González amb Hugo Silva i María Valverde eh, que sempre està bé de veure, Maria Valverde. Bé, a finals dels 60, en un hospital psiquiàtric d'Extremadura, és aquí on se situa la pel·lícula, tenim un director, el director del centre, que dedica més atenció a satisfer les autoritats que als seus pacients. Quan ingressa Mateo en el centre, un jove més proper a la genialitat que a la bogeria, canvia la rutina del centre. Lola, una jove reclosa, maltractada des de que era nena, es sentirà atreta per ell. La seva relació aixecarà recels entre el personal i la resta de pacients. We make i ara sí, anem per les notícies de cinema, no les notícies calentes. What do we get Molt bé, G5 Ramon, preparat? Preparat, gestos, i ja comencem amb bones notícies. A eh, tu t'agrada Charles Bronson, a mi també. Mítica pel·lícula Charles Bronson, quina diries que és? Pff, moltes. Moltes. La que meu pare ha vist deu vegades mínim, que és Jo soy la justícia. Jo soy la justícia, sí senyor. I sí. si em fan el remake, qui pot fer el remake? Qui és l'home tan atrevit tant geni artístic i visionari que ho pot fer... A veure, una cara tipus Charles Bronson... Hauríem de buscar un actor dolent, això per començar, com era ell. Home, gràcies a qualificar-lo com a actor, perquè no arriba ni això per mi, <laughs> però és Sylvester Stallone. Molt bé. Ha decidit eh, comprar els drets a Metro Goldwyn Mayer per fer sí, el remake. Després de Rocky, Rocky Balboa... Rambo. Rambo 4. Pues ara jo soy la justícia. Bueno, allà estarem nosaltres veient No? Després hi ha un altre remei que ja havíem parlat fa unes setmanes, em sembla que era Ultimàtum a la Tierra, que tenien Keanu Reeves fent de Clatu. Mhm. Mm -hmm. I ara han fitxat a la noia guapa que serà Jennifer Connelly. Ah, molt bé, molt bé. O sigui que no sé si s'acabarà enamorant l'extraterrestre d'ella. De moment em sembla malament que fes un remake d'un clàssic com aquest, però vaja, però bé, Jennifer Connelly ja només per això ja l'anirem a veure. Després tenim una altra noia de bon veure, que és Jessica Biel, que treballa junt amb Jake Gyllenhaal en el film de David O. Russell que es diu Nilet. I el guió, atenció, és a Christine Gore, filla de Al Gore. Bueno, sembla aquí que la família Gore eh, es va ficar en el cinema, no? Però Definitivament. el que és impressionant és l'argument. O sigui, Jessica Biel interpreta una recepcionista d'una gran ciutat sí. que en una petita disputa se li clava una ungla al cap això fa que s'activi un, unes parts del seu cos i sí. sigui infòmana, per dir-ho clar i català. Ah, això sembla un argument de, de Tarantino, eh? No és per res. A mi m'ha recordat Los Perquè... Sexoadictos que va fer... Uh... Sí, uh, sí, sí. Uh, en Waters? Mm, John Waters, exacte. Fa poc. Sí, sí. La noia, com que a cosa de, bueno, té aquest mal, uh, porta el cas als tribunals, junt amb un grup de gent que es queixa d'haver patit lesions tontes a la feina uh mhm. -huh. i un, no sé si era un senador, que Jake Gyllenhaal aprofita aquests casos per donar-se a promocionar i a conèixer. O sigui, se n'aprofita uh mhm. -huh. d'ells completament. L'argument, com a mínim, promet. <laughs> promet. Sí, sí, sí. I més sí. Jessica Biel fent aquest gran paper que li pot treure molt de suc, la veritat. Després tenim el Germán Chascot que torna a la producció i aquest cop d'una novel·la relat curt mític que és El corazón del delator uh mhm. -huh. de Allan Poe, que sí. ja hem vist no sé quantes versions, en corren bastantes, doncs pues en fan una altra. Però jo amb l'estil Scott no me l'imagino, eh, Allan Poe. Allò amb sombres, blaves, boira, no sé. No acaba no de ser el seu estil, no. Després un altre film mític que faran el remake és Solo ante el peligro, uh mm, -huh. Mm, mm. de Gary Cooper. Sí. Calia? No, no, no, no, no. ja tenim més un altre remake d'aquests totalment innecessaris. No, com que ara s'està ficant de molts westerns altre cop, ara sí, sí. venga, sí, de peligro. 10, més allà el, el remake, bueno, lo de G600 no sé, jo no el qualificaria de remake, més aviat seria una reinterpretació sobre el mite, lo de 3 de Toyoma sí, i ara solo solamente el peligro, bueno. Com facin per un punyal de dòlars el remake, jo sí que agafo i marxo. <laughs> Això sí que ja no m'ho poden tocar. I després ha aparegut una productora nova, petita, que es diu Millennium Films. Uh mhm. -huh. I ojo, que aquesta també ve forta. Els seus dos primers films seran la pel·lícula de Tekken, mític videojoc de Mamporros, per dir-ho sí, clarament, sí, de PlayStation, sí, sí, sí. que jo em vaig deixar els pols, és més una vegada ja, i Conan. Bueno, de moment no tenen ni director, ni guionistes, ni cap actor del repartiment. però... més, Schwarzenegger no podrà fer un cameo. No, però això sí, ja tenen els postres promocionals penjats per tota Amèrica. Uh mm-hmm. -huh. Després tenim eh, el que vas comentar la setmana passada, que no teníem el nom. El sí. guionista de Zodiac escriurà Spider-Man 4 i el seu nom d'aquest bon senyor és James Vanderbilt. Uh mm-hmm. -huh, uh -huh. De moment ni Sam Raimi ni Toby Maguire, ni Kirsten Dunst, ni cap d'aquests ha firmat que se sàpiga o sigui que s'ha quedat el guionista sol i la productora. De moment, i més el guionista, que ara no pot escriure, escolta. Sí, o sigui que la pel·lícula no veig que tiri endavant gairebé. I per bueno, un... tranquil, s'estrenarà el 2010, vull dir que tenim... Bueno, sí, tenen temps. 3 anys per endavant, eh? I total, ho faran tot amb ordinador, al final ja... I després, notícia que acabo de veure, que és Robert Town, el guionista de Chinatown, uh mhm. -huh. la segona part, Two Jakes, pues adivina què ha escrit ara. La tercera, no? Vinga. La tercera part. Endavant. I a veure si Jack Nicholson accepta i tenim tercera part de Chinatown. Tindrem un Jack Nicholson eh, ja en prejubilació o jubilació total, eh? És que po pobre home, l'exploten, l'exploten, mm -hmm. Un... <laughs> però bueno. Molt bé. No volíem fer també la confidencial, la segona part de, Leia Confidential? Sí. Mm, mm, no ho sé, eh, però una pel·li molt bona, eh? no sé si bueno, molt arriscat fer segona part. És que el dolent deu ser això, deuen dir, quina pel·li és bona? Ah, per fent el remake, i la caguen. Clar, clar, clar. Que llavors... fessin de les dolentes... En Instinto Básico fan la segona part. Que... Oh, mítica, Instinto Básico 2. No té nom, i mira... <laughs> Surt oh, la primera escena, el cotxe està bé. Ah, mira, mira, aquesta pel·li és, infu... és, és infumable. <laughs> Vull dir, és, això es va portar el premi a la pitjor pel·lícula de l'any merescudament. <laughs> Tot Pobre Sharon. Molt bé, ja està, no tenim res més? Uh, no. Doncs jo comentaré una curiositat, bueno, banda que um, avui s'ha començat a rodar la pel·lícula de Star Trek de JJ Abrams, i he vist un anunci de càsting que surt a la, al Variety de si vols participar com a extra a la propera pel·lícula de Star Trek. Què, què dius? Sí, sí, sí. O sigui, a veure, el requisit fonamental és ser home o dona, fins aquí arribem, entre 18 i 70 anys, eh, que tots estem Hòstia, la meva àvia entra. Doncs pues mira, podria entrar. Bé, el cas és que busquen bàsicament per interpretar cadets, militars, volcans, etc. Eh? Els volcanians suposo que les orelles ja te les posaran ells. Sí, perquè si busquen aquest requisit malament. Sí, jo n'he vist algun, eh, de morelles punxegudes per la vida, però vaja, suposo que no tothom tenim aquesta, té aquesta cosa. Bé, el cas és que eh, les persones, mm, o sigui, que busquen a més a més, persones que tinguin, per exemple, característiques facials i físiques úniques, com caps petits o caps grans, eh, que tinguin els pòmuls pronunciats, les orelles petites, eh, els bessons, eh, bueno, si són trigèmins, doncs encara millor, gent prima, etc. O sigui, que tinguis una característica física eh, que et destaqui per sobre la resta. O sigui, m'estàs dient que Nacho Vidal és l'indicat? <laughs> Bueno, no crec que es vagin a ensenyar aquestes coses a la pel·lícula. Val? Aleshores, a veure, s'ha de portar una foto de la cara, si no cal que sigui del cos, però sense somriure, i llavors una altra foto del cos eh, amb mm, roba ajustada, eh? és a dir, marcant... marcant. Val? Aquesta seria la cosa. Però que allò que tinguis allò físic eh, agradable, s'entén. Bé, les dones que tinguin el pell, el pell llarg s'hauran de fer una cua de cavall i no hauran de portar maquillatge a l'hora de fer la fotografia, la qual cosa això es podria descartar al 80% de les dones que es fan fotos. Per tant, fer-se fotos sense maquillatge, eh? i amb la cua de cavall, això sí i si no teniu la foto aquesta, doncs aneu allà que us la faran. Clar, on heu d'anar? Doncs mira, heu d'anar el dissabte 10 de novembre, o sigui, aquest dissabte us heu de presentar eh, entre 2 i mitja i 5 de la tarda, doncs ja, ja esteu comprant el bitllet d'avió perquè heu d'anar a la ciutat de Califòrnia, bueno, l'estat de Califòrnia, a Burbank, eh, l'adreça és el 3108 eh, W Boulevard de Magnolia, a Burbank, Califòrnia. Eh? Aquesta, aquesta és l'adreça. Diu, si accedeix a través del restaurant Pinocchio. Eh? Vull dir, ja ho sabeu. Poc raro que hagin tret un càsting obert a tothom, normalment... Sí, és per fer extra. Sí, però normalment a la Guerra de les Galàxies George Lucas va criar directament en l'equip de... Bueno, els clubs de fans que tenia mm -hmm. de mhm, mhm. Star Wars. És raro que no ho hagin fet directament... Poder, poder sí que ho han fet, eh? però a més a més doncs, deu necessitar més coses. No sé, no sé. Bé, qui ho sàpiga, els interessats, doncs aquí ho tenen. No parlen de sou, per això? No, no, no, no. És igual, escolta. Gratis, eh? Si és un orgull. Falta. <laughs> ja veus. Vinga, anem a parlar de lo que hem vist aquesta setmana. Bé, recordem el concurs, eh, que tenim el lot de Panini i tenim unes entrades per regalar, unes entrades per a dues persones al Cinemes Òscar, el, si voleu, el lot de Panini Còmics o les entrades 972 23 73 99. Truqueu-nos, que encara ens han trucat, i us les enviem a casa, les dues coses gratis. Eh, nosaltres, a veure, eh, podem començar parlant, per exemple, de eh, l'assassinat de Jesse James per el de Robert Ford, eh, pel·lícula de gran títol i pel·lícula mm, difícil de veure perquè és molt lenta, dura més de dues hores i mitja, quasi dues hores tres quarts la pel·lícula. És una gran pel·lícula, és una pel·li que a mi m'ha agradat, que està molt bé, i di, vaig a dir una cosa, vull dir que hi ha moments que es nota que li falta, o sigui que es nota que és una pel·li que durava molt més i que l'han retallat, perquè hi ha coses que eh, ja sé que és dur i, i això d'una pel·lícula que dura 2 hores 45 minuts que encara li falten minuts, no? però és que <laughs> es nota realment quan veus la pel·lícula perquè hi ha alguns salts i situacions que no acabes d'entendre i és perquè això, perquè hi ha algunes escenes eliminades que, que que es donen per sobreentès coses que no hem vist, no? Però bé, a banda d'això, la pel·lícula... Mm, Agafeu-vos-la en calma. Tu, Marta, també l'has vista. Ens pots comentar una mica la teva opinió? Sí, l'he vista i tinc la mateixa sensació que quan vaig sortir de veure-la vaig pensar trobo que hi ha informació que no m'han dit i també hi ha alguna escena que no entenc perquè és alguna escena del final, justament l'assassinat d'en Jesse James no, no és coherent amb, amb el comportament que eh, el director, que també és el guionista, ha volgut mm, mostrar d'aquest personatge, no d'aquest bandoler. Eh, té factors poètics, per això és tan lenta, perquè té elements poètics. És una pel·lícula contemplativa. Sí. Eh, Recrea. Hi ha moltes imatges de del blat, de camps de blat, del cel, d'en Jesse James amb, amb un picat, amb un contrapicat. Vull dir, que no tenen cap sentit, mm, és a dir, que podrien ser sobreres totalment. O sigui, però és això, és poesia, és, és veure'l perquè t'agrada veure aquella imatge, com corren els núvols i ell està allà, perquè donen aquesta sensació d'encara de, de més llegenda, no? el fan més gran amb, amb en Jesse James. I eh, Brad Pitt diuen que estava tan i tan bé. Bé, està bé, però... Però és que Brad Pitt normalment sempre estava malament, i aquí dius, home, malament no està. Malament no està. Tot i que té gestos, molts de gestos, que no sé, ara no, no sabria dir, però me recorda moltíssim a una altra pel·lícula, potser l'he somiat, eh? Però me recorda moltíssim a una altra pel·lícula que he vist d'ell. A surt brut, bueno, un bandoler, vull dir, surt, i surt envellit, eh? No sé, en aquesta pel·lícula surt més sí, envellit. Sí, sí, de... li han fet arrugues sí, als ulls, sí, a la sí. cara, allò, no una mica demacrat. No és el típic guaperes, eh? Que... Llavors, en Casey Affleck eh, té més expressivitat que el seu germà, cosa que s'agraeix, i... però el que passa que fa una mica personatge de tonto, no? O sigui, tonto, com d'innocent... És que és un personatge totalment desagraït, desagraït és, és lleig. Desagraït, sí, sí, sí. molt desagraït com a, per interpretar i molt desagraït al seu final eh, però bé, en si la pel·lícula està molt bé, però és això, no és per tots els públics. Has de saber que és una pel·lícula poètica, contemplativa, que té acció, sí que en té, que té crueltat, sí, eh? té crueltat, es recrea la crueltat. Sí, a veure, si us agrada Michael Bay, no us agradarà Exacte. aquesta pel·lícula. Si aneu a veure pel·lícules Resumim. tipus Triple X, no aneu a veure Jesse James i com és? Eh, l'assassinat de Jesse James per el covard de Robert, de Robert Ford. Ford. És a dir, el títol és tan llarg com la pel·lícula. Exacte. Canviant de pel·lícula, anem a Lío Embarazoso, la... Ui, no té res a veure. No, no, no, res a veure. La tercera pel·lícula en està involucrat Jude Apatow i aquí com a director, després de Virgen a los 40, que, a veure, jo crec que allà va fer un cim que eh, el senyor és difícil que arribi a superar, no? De totes maneres, eh, d'aquesta mena de trilogia de tres pel·lícules que, que ha fet Virgen a los 40, eh, Super Salidos i Lío Embarazoso, jo diria que aquesta última potser és la més fluixa de, de les tres a veure, té les característiques típiques del seu cinema, el que passa que, a veure, jo crec que una comèdia ha de durar una hora i mitja, i més és llarg i innecessari. I aquesta pel·lícula peca d'això, perquè en comptes de durar dues hores, 10, dura 90 minuts i la pel·li està molt, molt millor. Allarga algunes situacions que no és necessari allargar-les i jo crec que hi ha moments, o sigui que la pel·li es fa pesada precisament perquè està intentant allargar situacions que, que no, es, no es poden allargar, no és una successió de... A veure, a vegades són repeticions fins i tot de, de lo mateix, no? I una mica també, encara que en parell, el lleig i la lletja, tot resulta ser una mica tòpic i previsible. El lleig i la lletja no, Ai, perdona, el, el lleig, lleig i la guapa. I la guapa, perdó, perdó, perdó. El no lleig sé. guarro marrano, uh -huh. eh, gandul, mhm. mm. i inútil de la vida, <laughs> amb la guapa trempada, que té tot un futur davant, per endavant. Bé, no m'ha agradat gaire, la veritat, ho sento. No, tu no t'ha agradat gaire. No, no, he rigut alguna vegada, si és que pretenia fer riure. Eh, perquè en realitat té punts eh, que volen ser dramàtics. Sí, sí, sí, exacte, però no és una exacte. comèdia pura i dura, ni molt menys, eh? No, i, i té una part de, de tipus... els joves, però, però pitjor, perquè els joves eren enginyosos, o sigui, d'una casa en què viuen quatre o cinc tius que van bueno, de, de droga fins al cul, sempre col·locats, en una casa super desordenada, us ho podeu imaginar, i a més diuen coses paranoies, o sigui, i a més la, la, la dedicació que tenen és la sí. més... Tenen una pàgina web que es dediquen a buscar allà on el minut sí, i segon escenes... on surt les tetes sí, d'alguna actriu. Exacte. Això existeix, jo no he vist aquesta. Sí, si no ho dubto, però o sigui... Uf. És la seva dedicació. Eh, però el problema és que no la fan, no la, ni que es passen com un any per posar-la en marxa. Mm -hmm. Bé, canviem de pel·lícula perquè si no no ens donarà temps. Eh, parlem d'una de, de bona bona, que és Adiós, pequeña adiós, la pel·lícula en la qual Ben Affleck, jo, si no ho hagués vist, no m'ho hagués puc creure, però sí, sí, Ben Affleck fent de director a una pel·li que està molt i molt bé. És una pel·li d'intriga, de policies, amb investigació, amb girs argumentals, amb finals imprevisibles, inesperats. Vull dir, és, és una pel·li collonuda i rodona, de dues hores que, que, que et passa el temps volant. A més a més, els actors, eh, genial, Ed Harris, Morgan Freeman... Uh, no sé, jo la veritat és que he quedat al·lucinat amb el que ha fet el Ben Affleck, que t'ho juro, no sembla la seva primera pel·lícula. Vull dir, e-, aquesta és una pel·li d'un director consagrat. Uh, un, un apunt. Uh, sí ens han vengut la gran mentida. Eh, ben Affleck té dos pel·lícules com a director que no s'han estrenat en lloc més que Estats Units. O sigui, que experiència en té. I segona cosa, és ell bon director o ha sigut la combinació d'un bon guió i uns bons actors. No, no, però a més a més la, una bona direcció, el tio domina la càmera i em fot uns plànols i una cosa que jo, sincerament, no ho hagués pensat mai. O sigui, la història està molt bé, però a vegades també, vull dir, és, és la direcció dels actors, perquè a veure, Morgan Freeman, va, que és un actoràs, però a veure, Morgan Freeman també jo l'he vist en altres pel·lícules i la veritat és que fa pena. I aquí el tio el sap controlar, vull dir, molt bé, molt bé una pel·li mm, collonuda, la veritat, està molt bé, molt recomanable. No tant seria Resident Evil Extinction, que és una mica més lo de sempre, i que deixeu estar, l'únic de bo que té és Mila Jovovic, que aquesta pel·lícula, a banda d'això, pues, eh, fora, <laughs> val? Us la podeu estalviar tranquil·lament. Vinga, anem amb el box office. El que més sona als Estats Units, el box office. Comencem la posició número 5, tenim la pel·lícula de Game Plan, 6 setmanes, 82 milions de dòlars. A la posició número 4, Dan in Real Life, 2 setmanes, 22 milions de dòlars. A la 3, Sou 4, 2 setmanes, 50 milions de dòlars. A la posició número 2, B-Movie, entrada a la setmana en 38 milions de dòlars. I a la posició número 1, entrada a la setmana també American Gangster, amb 43 milions de dòlars. Primer lloc pel nou Ridley Scott amb dos dels seus actors predilectes, Russell Crowe i Denzel Washington. American Gangster està basada en fets reals i ens narra l'ascens a la fama d'un home que va sortir dels carrers de Harlem als anys, als anys 70, convertint-se en el gàngster més despietat abans de ser derrocat per un policia decidit a fer justícia. La crítica li posa una B més. Owen Gleimarman d'Entertainment Weekly diu que la pel·lícula no és prou fascinant, és com la versió fantasma d'un clàssic del 70. Per altra banda, s'ha estrenat B-Movie, la nova proposta d'animació de DreamWorks, on ens presenta una vella que recent sortida de la universitat no té ganes d'incorporar-se al rusc i per aquest motiu decideix anar a descobrir món. La crítica li posa una 100 més. Alec Markinson, de l'E-Online, diu que la història no pot trobar el punt dolç. Ja ho hem dit al principi del programa, que aquesta nit parlaríem de la Torre Oscura de Stephen King i per això hem convidat a Deborah Blackman, Deborah Blackman editora d'aquestes novel·les d'Espanya. Deborah, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, la primera y obligada pregunta. ¿Qué es la Torre Oscura? La Torre Oscura es una obra, bueno, muy especial. Es una serie de Stephen King de siete tomos una, una obra que en total pues van a sumar unos 4.000 páginas y una obra que él pues empezó ah, con unos 22 años y empezó hace hace muy poco. El último tomo se, se publicó en Estados Unidos en el 2004. Y una pregunta que tenía que preguntar por casualidad. Ah, ¿Tú conoces a Stephen King? No te oigo. si conoces a Stephen King personalmente, ¿la has conocido? No conozco, me encantaría, pero nunca ha venido a España. Bueno, siempre vamos, cada año intentamos, <laughs> bueno, le invitamos, pero no le gusta nada viajar, eso sí que lo, lo sé, pero lo seguimos intentando. Ah, bueno, a ver si alguna vez puede venir, hay que promocionar alguna cosa, que nos gustaría mucho, ¿eh? A todos, creo. <laughs> bueno, a ver, ¿qué, ¿qué, qué dirías que son aquellos elementos que componen la Torre Oscura que la han convertido en una obra tan, tan popular dentro del género fantástico? Es complicado porque son muchísimos elementos. Quizás, bueno, con tantos años, desde que, bueno, él lo, empezó, pues se ha convertido como en una obra mítica, una obra que con, con muchísimo contenido, una obra que quizás contiene pues todos los elementos que son básicos como arquetipos de, de, la obra de Stephen King. Es que con tantas páginas y tantos tomos y tantos años en medio, pues ya, ya, ya se puede imaginar, son muchísimas historias aquí en medio. Es una hora épica, es una obra, una obra sobre pues un héroe, el, pistolero que da el nombre al primer tomo, y una obra que cuenta muchísimas aventuras y muchísimas de las cosas que le interesan más a este autor. Ah, ¿Cuál crees que fue eh, la semilla? Antes has comentado que, que de bien joven Stephen King eh, empezó a escribir La Torre Oscura, pero nosotros, o sea, es una obra bastante reciente, podríamos decir, ¿no? Eh, lo, conocíamos como un autor de, de cine, de, bueno, de, novelas de, terror que se han adaptado en el cine, muchas de ellas, pero un día nos encontramos con con una novela fantástica con elementos de western, de ciencia, de magia informe siempre ha tenido todos estos elementos. Él cuenta muy claramente porque ah, esta es una obra que él empezó, ah, bueno, como dije antes, cuando tenía 22 años. El primer tomo se publicó en el año 82 y luego hizo tres, bueno, hizo un tomo en el 82, que se publicó en el 82, luego en el año 87, y luego en el año 91, luego en 97, bueno, han pasado muchas cosas en medio. Pero él, él para, claro, eh, con todos los años que quedan en medio, él luego volvió hacia atrás volvió al principio y nos ha escrito pues unas introducciones, unos prólogos que son fascinantes. Que él, bueno, hay un nuevo prólogo para, el primer libro, el, Pistolero, por ejemplo, y él nos cuenta claramente de dónde vino su inspiración en aquel, en, en aquel entonces, porque él habla de él como escritor con 19 años y se inspiró, pues primero en la obra del Señor de los Anillos de Tolkien, y luego la, la, la película, un, bueno, películas de cowboys, de, westerns. Y se inspiró en esas dos cosas y de ahí viene la semilla de la, de la obra entera. Pero estos elementos de, de fantasía que él tiene, aparte de, bueno, elementos de libro de terror y luego novelas que son más clásicas, que son más redondas y más en la, tradición así clásica de lo que es una, narrativa. siempre, bueno, siempre hay en los relatos y en muchos libros hay elementos de, fantasía en, la obra de Stephen King. Siempre entran de vez en cuando. Actualmente ah, Panini está editando la precuela en formato comic book de La Torre Oscura, el nacimiento del pistolero. ¿Tenéis vosotros los derechos eh, desde Paz y Janés para publicarla posteriormente en tomo? Sí que tenemos estos derechos. Sí, bueno, es un acuerdo que tenemos con Panini, muy parecido al acuerdo y al formato que se está publicando en Estados Unidos. Primero se publica, se están publicando ya en entregas así de, de relatos así cortos, de, de, cómics, de novela gráfica, y luego nosotros vamos a, recoger, a coleccionar estos tomos para en, formato libro. No mm, todo depende de cómo lo hacen en Estados Unidos, pero me parece que el primer tomo serán ah, unos siete cómics que luego nosotros publicaremos en, formato libro. Y tú has dicho, bueno, precuelas, son, son precuelas y luego, bueno, serán más o menos episodios de la vida del protagonista de La Torre Oscura que no se han contado en las novelas. De momento, uh, ha editado dos, dos números. Eh, que me los he leído y es básicamente el, inicio del, del, nacimiento, digamos, del pistolero, ¿no? Cómo adquiere las pistolas. Es que no, se cuentan en, el libro. Ajá, o sea, es totalmente nuevo lo que vamos a encontrar aquí. Totalmente nuevo. y todos van a seguir así. Serán todos serán de la vida de los protagonistas de la serie, pero serán episodios y, momentos que no se cuentan en las novelas. Ah, ¿dónde crees que debería empezar alguien que quiera introducirse en este mundo de fantasía de la Torre Oscura? Pues yo, bueno, ahora no tengo ninguna duda. Si me hubieras preguntado esto hace, hace pues unos cuantos años, hubiera dicho el tomo 5, porque el tomo 5 era cuando él volvió a retomar la historia y decidió que lo iba a acabar, porque se había dejado ahí bastantes años sin tocar, pero como él para ah, escribir, bueno, para volver a escribir, volver a publicar el primer libro que ahora hemos mm, titulado Epistolero, él retomó la historia, ah, hizo unas cuantas modificaciones, porque ahí estamos hablando de una obra que empezó con 19 años y además, viendo el final de la historia, él tuvo que hacer unas cuantas modificaciones, ha hecho una, una introducción maravillosa, así que yo no tengo ninguna duda que el lector había empezado al principio. Te lo digo porque, a, ver, eh, leyendo eh, la, precuela esta de que está publicando ahora Panini, se, hace, difícil de, coger algunos conceptos porque también el vocabulario que utiliza e, es, muy propio. Y quizás con esto, y empezando con los cómics, yo diría que quizás e, es más difícil. Pero si uno se mete en, en, los libros, en las novelas, pues si uno se mete ya enseguida coge todo todo el mundo, porque ahí estamos creando, bueno, e, el, autor Stephen King ha creado un mundo paralelo, un mundo con, con sus propios conceptos, sus propio, su propio paisaje, sus, sus protagonistas, y ahí pues eh, es fácil meterse enseguida, es fácil. ¿eh? Poco a poco te vas metiendo en este, este mundo, lo que él llama el medio mundo. Es un mundo muy parecido al nuestro, pero es un mundo paralelo. Quizás entra a secas con los cómics es difícil, porque quizás no tienes suficiente información para, para meterte a tope. Supongo que eso del mundo medio también es una referencia a la Tierra Media de Tolkien, ¿no? Que, sí, que ríete de pues la primera inspiración para, para este término. Ah, ah, el, último libro, el séptimo libro, ¿realmente va a ser el último o...? No lo es, sí, él lo, él lo dice muy, muy, muy claramente, porque claro, él como autor mm, se encontró con, bueno, con la frustración, él tuvo que enfrentarse con, con la frustración de muchos lectores que le acusaban de cómo, puedes este dejarnos así a medias, como, sin, sin contar el final, y hay muchas anécdotas que gente que le escribió y, que, bueno, casi insultándole, ¿cómo puedes hacer esto, dejarnos sin, sin el final del libro? Y al final del libro, pues con el, el protagonista Roland, se cuenta pues mm, muy claramente que yo no voy a escribir más de esta historia. Esta historia ha llegado donde, donde puede llegar a mis manos. La historia de Roland fuera del libro puede seguir, pero mi obra ha, terminado y lo dice muy claramente. ¿eh? Y últimamente se está hablando que Stephen King ha vendido los derechos y se esté preparando, aún no se sabe si una serie de televisión o una película, lo yo sería una película, pero claro, ah, ¿cómo vas a hacer una película con, siete libros? Sí, sí, sí. aquí confieso que de esto no sé nada, <laughs> de esto no sé nada, pero, pero mira, eso, <laughs> eh, yo me hago la misma pregunta que tú acabas de hacerme, <laughs> ¿cómo se puede hacer esto? ¿Y qué duración tendrá esta sí. Como no haces en algo tipo Harry Potter, una película por libro mm hay libros que, bueno, <laughs> hay libros larguísimos. El pistolero es el más corto. Luego hay libros que en sí ya llegan a casi mil páginas. Pues aquí tenemos años y años y años de rodaje. No sé si hay un productor que, que quiere lanzarse a esto. <laughs> sí, porque quizá lo suyo fuera una, ser, una serie de televisión, pero quizá mm, la, novela requiere mucho más presupuesto al ser un mundo imaginario y todo eso. Sí, sí, no, no, no. Complicado sí que sería, ¿eh? pero muy complicado. Muy bien, pues eh, Débora, muchas gracias por atendernos esta noche. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero que alguien que escucha esto se va a animar porque de verdad vale la pena. Y, sobre todo, bueno, yo quiero recomendarlo a lectores que piensan, mira, me gusta Stephen King, pero el mundo de fantasía lo encuentro difícil. Pues no es una obra pues buenísima y te metes en tu en su mundo y es para disfrutar pero pero muchísimo eh Seguro que aquellos que les gusta El Señor de los Anillos y el Clint Eastwood, El Bueno Fue y el Malo, seguro que Esa peli, sí. <laughs> es su libro. Bueno, espero que sí. Pues muchas gracias, Débora, y buenas noches. Buenas noches, adiós. Adiós, hasta la próxima, adiós. I ara anem amb les xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, tot teu i quan vulguis. Doncs començo, començo... Me sentiu bé? Sí. Sí, vale, perfecte. Doncs començo ja. Arresten Rebeca de Mornay per conduir borratxa. Aquesta dona, que ja té una edat. Sort que no està fent perdidos, que sí. Sí. <laughs> L'actriu, que té 48 anys, va ser detinguda en un control rutinari de trànsit. De Mornay ja va ser sancionada a finals d'octubre, fa res, una setmana, per una violació de trànsit, no sabem exactament quina. La policia li va fer un test d'alcohol en sang i la van deixar en llibertat de l'oficina de Beverly Hills dues hores més tard. Quan he llegit aquesta notícia, he pensat, quin tipus de personatges hi haurà a l'oficina de policia de Beverly Hills? Allà s'hi deuen trobar tots. Deuen, veure tots els famosos Clar. Per anar a fer un documental, et forres. Clar. Hugh Grant, Ignolt... Clar. Bueno, els, els agents deuen estar bueno, a, a tope d'anècdotes. Sí, sí. En fi, molt bé. Hauríem d'anar-hi, trobo. Què penses que filtra aquestes fotos que veiem allà Clar. amb el ah, numeret? Oh, sí. M'estàs dient... No, jo no he dit això, eh? El jutge dona la raó a Shyamalan i podrà mantenir el seu tancat a casa seva. El director de cinema ha provocat el descontent entre el veïnat perquè s'ha fet un tancat, es veu, enorme, de dos metres i mig d'alt a casa seva a Filadèlfia. Els veïns diuen que el tancat queda lleig, que arruïna la vista i que té efectes adversos en el valor de la propietat. O sigui que baixa el valor de la propietat de, dels veïns també, no? I eh, la qüestió és que el senyor Sayamalan defensa que és que l'ha posat perquè els cèrvols no li destrossin el jardí. Però aquest home on viu? Però... Els cèrvols? Pobre Bambi. És que... Se li mengen és... les margarites? Però és que tampoc deu tenir llum al jardí així. Jo no crec que siguin els cèrvols. Perquè eh? a la mica que que jo crec, el sol ja, ja... Jo crec que aquest home és molt uh, ostracista, no sé. Eh, com el, no era el molt bosque eh, armit. que hi havia aquell final que... Jo crec que s'ha sí, quedat així. Sí, sí, sí, sí. <laughs> és casa seu. <laughs> en fi. Uh, Alison Jani, la CJ de l'ala oeste, es torça el peu en un accident a un trampolí. Vaja, tan alta que és ella. Tan alta, per això. Devia ser la caiguda, de ser tremenda. Uh mhm. -huh. L'actriu camina amb dificultat després del petit accident i se l'ha vista portant un suport al peu, com, com una bota, no? mentre comprava verdura amb la seva parella Richard Jenick a Los Angeles, una dona sana. És Terminator no, és CJ. <laughs> Jenny no ha donat detalls de l'accident, mm, no ha volgut, no sabem com s'ho va fer. Ai, raro, doncs. Però sabem que és una dona activa que li agrada fer coses com ioga, pilates, i que tan alta i fent pilates, uh mhm. -huh. doncs es pot trencar crec, alguna cosa. Crec, <laughs> crec, crec. Què més? Angelina Jolie, aquesta notícia no segur, segur que us agrada ja comences a conèixer la tònica de la meva secció. Jolie, Jolie, tres Jolie, es podria dir. <laughs> tres Jolie. Angelina Jolie sent vergonya per l'escena de nu a la propera pel·lícula Beowulf. A veure, a veure, aclareix el tema perquè no és del jo tot cert, això. Jo faig titulars... Uh... Eh, sensacionalistes, Sensacionalistes, total, eh? Jolie va sentir-se una mica incòmoda quan es va veure en una escena de nu simulada en la propera pel·lícula d'animació Beowulf. A veure, la pel·lícula no és d'animació. Bé, sí, animada. Sí, sí, és sí. Eh, tipus... Um, ehm, CGI, com Final Polar, Fantasy. Polar Express, sí. Eh, és bueno, el rotllo aquest. Vale. I a més... Eh, Però ella no surt, o sigui, surt una imatge d'ella. Clar, clar, sí, sí. Però Com no... sortia la imatge d'en Tom Hanks. Exacte. Però no sé si tothom ha vist la pel·lícula Gina, que ja sortia ella i... Però fa molts anys, això. Bueno... Sí, sí, ja, ja. El que hi ha és el que hi ha. Sí, sí. L'actriu fa de llangardaix assassí. Eh, com UV. Eh? Pot fer UV també, sí. no? Quan fa el remei. Pues... Pintada de color i amb un vestit amb cues, clar. I amb tacons. Ah, molt bé. És, que és un llangardaix que... molt atentador. Eh, tentador. Sí, sí, sí, fa això. Bé, sincerament, I, eh, prefereixo veure el llangardaix de la Gelena Jolie que no pas el Tom Hanks allà venent bitllets de, de tren, eh? sincerament. I ha més que la tecnologia d'avui dia de moviment simulat és tan real tan real que va trucar a Brad Pitt per advertir-lo sobre la nuesa en aquesta pel·lícula, que se suposa que és per a tota la família que és comèdia. Home, no, Beowulf no pot ser per tota la família, hi ha molta violència. Ah, sí? Sí. Doncs pues allà deia que era una pel·lícula familiar. Bé, no sé. I que havia de ser còmica. El, el tràiler era jo la nova categoria que no veus, Red Band Trailer, sí. em sembla que és, o sigui que és dureta la pel·lícula. Ja, ja, ja, és que esclar, el relat clar, és... és... que un llangardaix assassí no ho veia gaire... no sé. Bé, en què fi, més? Morgan Freeman renya Casey Affleck per ser impuntual. Avui que hem, que hem parlat Exacte. de la pel·lícula, eh? Adiós, doncs es tracta, adiós pequeña adiós, Affleck es va posar vermell després d'aguantar un sermó d'un quart d'hora per part del senyor Morgan Freeman al set de rodatge del film Adiós, pequeña adiós, perquè, van arribar, perquè va arribar tard a treballar. Però no va ser ben bé així. Segons ha explicat el germà de Ben Affleck al show de Larry King, es veu que la plantilla de la pel·lícula van portar el senyor Freeman més aviat del compte, per si necessitava un tall de cabells o, no sé, una sí, mica de... Abans, amb els pentinats que porta, t'ho juro que el necessito, el tallat de cabells Morgan Freeman. No sé què van pensar, no sé si és que estaven acollonits perquè tothom esperava l'arribada de Morgan Freeman amb candeletes, però total que el van portar abans, no? I no, i no el van avisar, el van deixar a la rulot i llavors, què li diem? Què li diem al senyor Freeman? Perquè deu fer com impressió, no? el senyor Morgan Freeman, i van dir, va començar a córrer el rumor de, ah, Casey Affleck arriba tard, Casey Affleck arriba tard. <laughs> I, I quan... se les va carregar, Casey, sí. el pringat, el petit. Sí, sí, sí, i així que li va tocar amb ell anar a trucar a la porta de la Roló i li va caure un ruixat que, bueno, impressionant. Morgan Freeman és l'abuelo cebolleta o què? <laughs> es veu que li va començar ah. a dir que important que era la puntualitat, era la professionalitat... Molt i que... malament per Ben Affleck que faci donar la cara al seu germà. Eh? Dius... Jo crec que en Ben Affleck ni se'n devia donar. Vas al director, si no ja, s'entera d'això, sí. malament. Però li devien posar uns cruzanens, no?, o algo eh, allà a la rua. Potser és això, que es van oblidar el càtering i es havia cabrejar, pobre home. En fi, és l'anècdota del rodatge. Què més? Kate Blanchett, que està embarassada del tercer fill, justament quan s'estrena la seva pel·lícula aquest divendres. Mm d'Isabel I. Blanchett ha decidit aturar les especulacions i ha confessat que està embarassada del tercer fill amb el seu marit, l'escriptor de teatre Andrew Upton. L'actriu té 38 anys i va defugir els rumors el mes passat coincidint amb la promoció de la darrera pel·lícula Elizabeth, l'edat d'or a Roma, quan s'estava promocionant a Roma. I dissabte passat, justament, l'actriu va revelar que està de 4 mesos. Molt bé. O sigui que, bueno, enhorabona per ella. Mhm. Uh eh, -huh. uh, Shia LaBeouf, sí. sabeu qui és? Sí. La nova promesa de Hollywood. Doncs és arrestat per no voler marxar d'un hipermercat. Jo crec que devia anar col·locat. Sí, era hora de tancar i el sí. tio estava al súper sí. i no fotia el camp. No. A, a veure, jo amb això puc parlar que tinc experiència gent que <laughs> fem fora dels súpers. <laughs> el protagonista de Transformers va ser detingut a Chicago diumenge al matí, bueno, matí, matinada, després de negar-se a deixar una gran botiga de Walgreens a les dues de la matinada. Estava al centre comercial i el tio allà... És un, eh, bueno, és un discount, és un centre a eh, sobre. Segur que devia dir... Era un dia 7-Eleven d'allà, no? Devia ser lo típic, espera que només vull una pizza i s'acaben liant. Ho <laughs> sé. Ho sé. <laughs> I llavors veu la lasanya al costat i no sap què demanar. I què va passar? Què va passar? doncs sembla que, bueno, que aquest actor que precisament surt a la, la propera pel·lícula de Diana Jones, Diana Jones no, els agents molt amablement de seguretat el van convidar a sortir però... Això és com estàs allà a la discoteca a les 6 de la matina. Sí, vayan saliendo. Vayan saliendo, por favor, ell, allò, amb mala fer... llet que et mira el segureta. Sí, va fer botifarra. Sí, a més. I, I llavors el personal va trucar a la policia mosquejat ja i el van <laughs> custodiar fins a la comissió. Però aquest pavo no té una persona Total, que li vagi a fer la compra. Que no us perdeu, clar, jo ho he dit abans, devia anar posat, que el dia 28 de novembre ha de compareixer davant del jutge. Bueno. No coincideix amb l'estrena d'Indiana Jones ni <laughs> no, no, no, espero, no. perquè seria el show. Acabo ja. Sí. I ens alegrem perquè Mila Jovovich ja és mare. Molt bé. L'actriu de Resident Evil, de 31 anys, que a l'Ignasi li agrada tant de veure les seves pel·lícules, ha sí, donat... només per ella, eh? Perquè... <laughs> Ha donat la benvinguda al seu primer fill, una nena que es diu Iber, en el centre mèdic Cedar Sinaí de Los Angeles. El fill és el primer també per al seu promès, el director anglès Paul Anderson que és el director de, gran director, de la saga. Gran director Mortal Kombat, Alien the ah, Predator... Fantàstic, doncs han juntat les ganes, l'hambre con les ganes de comer. Bueno, <laughs> ja està. com sortia la criatura? No sé, guapa. Un, un friki... Però de és, que guapa. És, això, perquè... guapa per enganxar la consola. Ja veus, tots els videojocs adaptats pel seu papi. Sí, clar, dirà, jo vull el pel·li de la mama i el videojoc de la mama. I diran, no, la Tom Raider i l'altre, Plas. No, Tom Raider no. No, no, Jolie mala, Jolie mala. Tom, <laughs> ah, Resident Evil, please. Vinga, va, anem pels 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. Doncs comencem parlant de la vaga de guionistes i de les sèries eh, afectades en global per aquesta vaga. No? Déu-n'hi-do Déu el que està passant aquesta vaga de guionistes que ens podem quedar sense veure temporades de sèries. Com, per exemple, pot ser 24 que la setena temporada s'havia de començar a emetre a partir del mes de gener. Doncs no ho tenen clar si aquesta setena temporada s'emetrà o no. Perdidos és una altra de les afectades. Temporada que havia començat el 6 de febrer avui ha sortit la notícia que la mm, quarta temporada de Perdidos començarà el 14 de febrer, si ja l'endarrereixen una setmana, però des de l'ABC també està sortint el rumor de que potser aquesta temporada ni la meten. De fet, tenen 8 capítols escrits l'ABC els vol emetre tots vuit, però els guionistes no hi estan d'acord i diuen que si no poden completar els guions, que la temporada no s'estreni i que s'esperin l'any que ve. Ara, si m'he d'esperar un any més per saber què collons passa en aquella illa, mmm, no. Li fan un favor, perquè no saben on volen anar a parar o sí que... <laughs> No, no, ara sí que mmm, sembla que sé que volen anar a parar. Però a veure, si eh, endarrereixen la temporada fins al setembre, escolta, que facin la quarta i la cinquena juntes, però mm, esperant un any més és que, és que sisplau, que no m'ho facin, no? I això per el que fa perdido és que de moment 14 de febrer eh, ens hem endarrerit una setmana si és que tot, eh, si això de la vaga s'acaba aviat, perquè si no s'acaba aviat això serà un, bueno, <laughs> s'ensorra, s'ensorra Hollywood i s'ensorren les televisions. El que és que aquesta setmana és que hi ha, una, hi ha hagut uns, una sèrie de piquets que ja no només no volen que s'escriguin guions de, de les sèries, que evidentment ja no ho fan perquè són ells els piquets, sinó que van a, allà on es roden les sèries a emprenyar perquè no es rodin. A veure, amb les escenes d'interiors cap problema, però que són exteriors, imagineu-vos, és impossible amb aquella cridòria a, a poder rodar exteriors de segons quines sèries. No buscaven extras a Star Trek? Mira. <laughs> Els mateixos guionistes. Do, doncs això està. Home, Una... per perdoneu, sí. fa 20 anys gairebé que es va fer l'altre altra vaga de guionistes. Sí. I fa 20 anys van provocar una pèrdua de 500 milions de dòlars. Bueno, i 5 mesos van estar, eh? Sí, sí. Tu, ara això passa 5 mesos ara i serà una catàstrofe. Una catàstrofe. No seran 500 milions de dòlars. No, no, molts més seran, molts més. Per culpa d'en Bush. Una altra de les grans perjudicades és Herois, que eh, de fet eh, tenen completats 14 guions de la sèrie i aquesta segona temporada d'Herois té dos volums, o sigui que són dos arcs argumentals, el volum 2 i el volum 3, la primera temporada era un sol volum, el volum 2 acaba en el capítol 11 i llavors a partir del 12 ha de començar el volum 3, doncs els guionistes diuen, home, no començarem el volum 3 de la sèrie eh, per parar-lo doncs, en el, en el, després de tres capítols, per tant han pensat de han rodat, vaja, un final alternatiu per al final del capítol eh, del, del volum 2, que és en el capítol 11, per si no hi ha eh, continuació de la temporada. Per tant, ens podríem quedar amb que la segona temporada d'Herois només tingui 11 capítols cosa que és una mica fotut però bé, eh, dintre dels mals doncs, tindríem un arc argumental acabat Eh, pel que fa al seu spin-off, eh, Herois Origen, doncs, evidentment, mm, que han decidit que, a veure, és una minissèrie de sis capítols per fer-ne dos o tres que, que no la fan i que l'han endarrerit eh, fins l'any que ve. Això sí va bé, perquè es veu que Herois Orígens no és de la NBC, que és la que té els drets d'emissió de la sèrie Herois, i que entre la vaga de guionistes i que la NBC mm, no li fa el pes que Herois Orígens sigui fora de, de la seva pròpia cadena, doncs eh, li han fet una mica traveta i han dit de moment el parquem i en principi eh, s'emetria l'any que ve mm, si és que no hi ha a de guionistes I, i se sap de qui és així? No, no, no, no, és algú, no sé, és produ... no, no sé. Producció pròpia i... Sí, sí, sí, de la productora, però no de la NBC pròpiament dit i no sé quin tipus de distribució o emissió havia de tenir aquesta sèrie, però el cas és que com que estava fora la NBC doncs, mm, no ha donat suport a que, bé, que malgrat la vaga de guionistes això es pogués tirar endavant. De moment aquesta sèrie doncs, eh, la tindríem amb 11 capítols. Nip Tac, que per cert eh, aquest any havia de tenir eh, la durada d'una temporada regular, amb, dividida també en dues etapes. La primera etapa de 15 capítols eh, ja estan llestos els guions i la segona etapa no encara. Però com que s'hauria de passar doncs, a partir del febrer-març, en principi es podria continuar només amb el primer bloc que teníem previst i el segon, doncs, o sigui, fer una temporada habitual de 15 capítols que són totes les de Niptac. Uf. I llavors ja veuríem. Uh, per les que fa la sèrie Smallville doncs que de moment han garantit 15 capítols d'aquesta setena temporada de Smallville i que el capítol 15 que acaba amb un moment de suspens doncs el podrien aprofitar per fer un final de temporada i que si aquest fos el cas la temporada de Smallville acabaria el mes de febrer que dius, quina pena no, a mi Smallville Ben. molt vil. No, no, però aquestes són les que ja s'estan comentant i, i el que anirà venint, perquè, clar, que hi ha un piló que es quedaran a mitges. Venem per noticietes que han anat sortint aquesta setmana, com per exemple, ja tenim el successor de David Hasselhoff en el remake eh, televisiu de El Coche Fantástico. La Marta diu que ens queda mig, mig segon. <laughs> Doncs bé, ho, dono el nom i ja està, que es diu Justin Browning, aquest actor que interpretarà el fill de Michael Knight. I ja està. O sigui que serà continuació. Però Kid serà el mismo? Ah, no sabem encara, no sabem. L'any que ve doncs veurem aquesta sèrie, per tant encara ens haurem d'esperar un anyet més o menys. Bé, acabem el programa aquí eh, amb música dels audiobooks de la Torre Oscura, i que és això que escoltem de fons. Marta, ens veiem la setmana que ve, eh? Fins la setmana que ve. Tu també, Jacint, la setmana que ve aquí. Fins la setmana que ve. Jo mateix també, l'Ignasi Herbat, fins al proper dimecres, aquí a les 10 de la nit, a la radioactivitat Ningú no és perfecte. Bona nit. radioactivitat. Són les 11. La radioactivitat més musical.